¿Que ustedes le van a tirar a quién? Si ustedes son regato ¡Ey! Dice. Ustedes son regato Si me pintas te arranco el micro de un arregato Turro, vos flores y la guacha van para el piso. Como esos gatos cuando yo improviso. que tanto te vas el piola, gil de mierda? ¿Sabes cómo te agarro y te cago bien a palo? La concha de tu madre. <laughs> no te asusté. Dice, hey, si arrancó para el baile sin permiso, la guacha se me pone como la llanta furiosa. Furiosa, furiosa. Estoy rompiendo la pista en todos los ritmos y la compa se me pone como la llanta furiosa. Furiosa. Gato, yo nunca cambié, por eso sigo siendo el mismo, solo que ahora cotizado y viste cómo es la cosa. Tu guacha se pone mimosa. Tranqui humilde y cotizado, siempre enfierrado, voy ensodado, cansado de renegar con estos gatos. Los que se me hacen los chorros se prestan para el arrebato y si me tu noche de suerte. Tanto me calentaste, entonces me toca coger doble P, papu. Tengo puta nueva todos los fines de semana. Tu prima, tu novia y tu hermana me mandan mensajes pa' que le dé banana. Te voy a dar pingo antes que me metan en cana. Si me meten preso, vos vas a ser mi rana. La noche está cheta mal, con dos pistolas en el abdominal y en medio del hecho le echo una de cal. Si se me revelan, fija que bajo un chacal y donde te pillemos tarara tararo los giles se sientan resarpados. Medina 23, rocha, el perro infiel. No te voy a querer el man chimba. Loco de la turra linda, lo que no tengo de lindo lo tengo en pinga. Te paso a buscar a 120 camperita 010 Liverpool. Si veo tu foto ni taran le hago zoom. Para, para, para, sí ¿Cómo era esa que decía? Zoom, zoom, zoom. Hoy copamos los villeros, los che puse a perrear, yo la puse a perrear, yo la puse a perrear, yo la puse a perrear, yo la puse a perrear, hoy vamos a sacar, hoy vamos a sacar. A ella nadie la descansa, la que se regala la deja descalza, yo le digo tu rabo re bonita, ella me dice, la noche está cheta mal. Zoom, zoom, hoy vamos los villeros. Los chetos van a tocar por cada La puse a perrear, yo la puse a perrear, yo la puse a perrear, yo la puse a perrear, yo la puse a perrear.